Psalm 142 Salmus David Quando persequabato eum absolum filius eus Domine, exaudi orationum meam Oribus percipe absecrationum meam in veritate tua Exaudi me in tua justitia Et non interens in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspecto tuo omnis vivens, quia persecutus es inimicus animam meam, humiliavit in terra vita meam, collocavit me in obscuris sicut mutuo seculi. Et ansiatus es super me spiritus meus, in me turbatum es cor meum. Memo fui dierum antiquorum, meritatu sum in omnibus aperibus tuis, in factis manuum tuarum meritava. Expandi manus meas a te, animum mea sicu terra, sine aqua tibi. Fuliciter exalti me, Domine, te feci spiritus meus. Non avertas faciam tuam a me, et simenis ero descendentibus in lacum. Auditum fac mii mane misericoriam tuam, quia in te speravi. Notam fac mii viam in qua ambulam, quia ante levavi favi animam meam. Erepe me de inimicis meis, Domine, arte confuci. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam. Prope nomen tuum, Domine, Vivificabis me in equitate tua, educeis me de tribulationum animam meam, et in misericordia tua disperates inimicus meus, et perdes omnes qui tribulant animam meam, coniam ego servus tuus sum.